lumo en la mondo. En cetiu iaro, 2010, oni celebras jubileon de la Universala Declaratio de Homai Raitoi de Unuigintai Nazioi. La jubileo ne estas rond cifera, sepdec iaroi, cae la giusta monato estas decembro. Set mi emas anticipi la tentigon char la mondo urge besonas pensi pritio. Crome, nenio mal helpas che oni revenu al tiu grava temo en la sequontai monatoi. La ideo ne estas nova. Quincent iaro in antal Cristo, la persa regio Ciro la Dua productigis cilindron sur quiu estis gravurita documento defendanta la raiton pri religia liberezzo cae abolon de sclavezzo. Gi resultis de antiqua tradizio pri humanismo en Mesopotamio. En Romio tiae ideoi evoluis cae cristianismo dum iarcentoi emis sequitiun voion. Oni starigis la concepton pri naturae raitoi lau quiui la homo staras en la centro de justa socia ca iura ordo. Sequis tuta aro da tiu directae clopodoi tra la historio, gis oni alvenis alla declaratio de uno en decembro 1948. La canadano John Peters Humphrey cunordigis la redactadon ricevinte la cum de multae homui. Tiun iniziaton motivis la sovagiae ocasajoi dum la dua mond milito. En 1945, en la conferenzo de Ialta, potenzae nazioi starigis la besonon pri novae ideologiae fundamentoi por ia mondo de pazzo, iustezzo, democratio. Eleanor Roosevelt plenumis gravan rolon en tiu proceso. La declaratio estas vaste citata. Oni traducis gin en pliol quartcent lingvoin. Gi en havas en conducon cae tridec articoloin. La unuae tri articoloi textas iene ciui homoi estas denasce liberai cae egalai lau digno cae raitoi. Ili posedas ration cae conscienzon cae devus conduti unu al alia en spirito de fratezzo. Tiu ci declaratio validas same por ciui homoi sen kia ein differenzigo, ciu lau raso haut coloro, sexo, lingvo, religio, politica au alia opinio, nazia au socia de veno, posedajoi nascidio au alia stato. Ciu havas la raitoin, je vivo, liberezzo, cae persona securezzo. Pessimistoi contestas, che milito e cae cruelajo i plu ocasadas post tiu grava documento. Gi do shainas alili hipocritajo de potenzuloi. Esperantisto e generale ne emas partopreni tiun vidpunkton. Ni ne forlasas la esperon cae la bataladon por pazzo cae justezzo, ciu decomence indicis la voion al nia movado la facto che la homaro ancora ne successas plenumi la indico in de tiu documento ne signifas che gi ne pravas male ni clopodas daure disconigi gin cae pledi por giai principoi. Ni opinias desirinde, che en ciui lerneioi en la mondo, infanoi legu, lernu, cae pensu prigi pli ol iam antaue la universala declaratio de homai raitoi estas actuala cae nepre prenecesa en nia tumulta mondo. Oni ne flanken lasu gian lumon.